Розділ четвертий. Білуха прийшла в Мурманський порт пізно ввечері. На рейді кинули якір. Кривцов звелів спустити шлюпку і поїхав на берег. Повернувся він опівночі. Старший помічник зустрів капітана словами Радист приймає якісь дивні радіограми. А що саме? добродушно запитав Кривцов. Ніби з лахтака. Ну. Ось перша я її взяв, решта в нього. Кривцов схопив папірця і при світлі електричної лампочки прочитав Говорить лахтак, крп, острів місячної ночі, крп, море лаптівих крп, затерті кригою крп. Відгукніться, хто нас чує, крп. Кочегар Павлюк, крп, пароплав лахтак. Чудна справді радіограма. Може, містифікація? У нього ще кілька радіограм прийнятих. Радіорубки він не залишає. Ходімо, подивимось. Кривцов швидкими кроками прийшов до радіорубки. Від капітана не відставав помічник. Вони застали радиста біля апарата. Той сидів у навушниках і щось записував на папері. Побачивши капітана, радист, не припиняючи писати, взяв лівою рукою кубку папірців і простягнув їх кривцову. Це були радіограми з лахтака. Капітан почав їх переглядати. Знову починалося з того самого. Говорить лахтак крп, море Лаптєвих крп, острів місячної ночі крп. Перервав роботу через одне непорозуміння крп. Хто мене чує крп. Переходжу на прийом крп. Пароплав Лахтак крп. Перехожу на прийом, крп, кочегар Павлюк. За нею друга радіограма. Пароплав Лахтак крп. Хочу говорити, крп. Маю сказати важливе, крп. Перехожу на прийом, крп, кочегар Павлюк. Інші радіограми повторювали той же зміст. Він хоче зв'язатися, а йому ніхто не відповідає? спитав кривцов Валю. Радист, не знімаючи навушників, мовчки кивнув головою. Чекаючи, доки він закінчить прийом, Кривцов підсунув собі стільця і, мовчки повівши очима, запропонував зробити те саме своєму помічникові. Радист кинув олівець, шарпонув вимикач, бризнув електричними іскрами і переключився на передачу. Через півхвилини знов на прийом, і потім знов на передачу. Нарешті Радіорозмова припинилася. Дмитре Прокоповичу, повертаючись усім корпусом до капітана, заговорив радист. Зв'язався з Лахтаком. Поки що він чує лише мене, хоч з ним намагаються зв'язатись кілька радіостанцій. Це справді Лахтак? Не містифікація? Мені здається, що це Лахтак. Чому з ним не можуть зв'язатись інші радіостанції? Тому що це не радист а мабуть, якийсь радіоаматор. Він передає приблизно по 20, а приймає, мабуть, не більш як по 10 знаків на хвилину. Вони ж парять йому по 70-80, а Йоканга, мабуть, і всі 100 знаків на хвилину. Що це за острів? Я питався. Він сказав, що їх придрейфували разом із кригою до острова, якого немає на карті, і вони назвали його островом місячної ночі. Вони загубили капітана і половину екіпажу. Там є якісь норвежці. Цього вже я не розумію. З ними штурман Кар. Я сказав йому, що говоритиму через 20 хвилин. У цей час зацокотів апарат. Радист послухав і сказав нас кличуть. Виявилося, що начальник порту викликав Кривцова до радіотелефону. Кривцов біля телефону, сказав капітан Білухи. З вами говорить начальник порту Мурманськ. Слухаю вас. Кілька радіостанцій чули лахтака. Зараз про це нас повістив Архангельський порт. Але ніхто не може з лахтаком зв'язатися. Є підозріння, що це містифікація. Архангельськ пропонує виявити місце перебування тієї станції з допомогою радіопеленгування. Один радіопеленг візьме Архангельськ, другий у нас. Тоді зможемо сказати, чи то лахтак, чи ні.